İki dört iki Say, yeah, say, Yo, iki dört iki flow Boz, nefesim bronz OGO, şil bir Porsche ve de boz Mayday, mayday, her gün blowjob Mayday, her gün posta Sekmez albüm konser Mayday, sokak poster Asılı bak, kabul et tanıdın beni Ortalığı taradın lan Biliyorum konuşurlar beni yeah. Tav olur yaşamımdan Hep parazit var Yakasın var, bacak arasın Kollar ıslak mı tapasışından para akışından Stil kaname cuega Çabular alışır tega O zaman gancayı yak vur Zolefta ticara ema Fark etmez kırmızı lila Çalışır paramatik Manita asa akira makina nakit alsa tıba safir Kankalar arıyor mayday Dalgayı soruyor mayday Sanırım sonu yok mayday Mayday mayday Mayday mayday mayday Mayday mayday mayday Mayday mayday mayday 3, 4, 2, 1 yazar kasa Trap house gram yüzlü kilo Bay ben Vito her yer fino Ay mayday mayday mayday ah Mayday mayday mayday ah Mayday mayday mayday ah Mayday mayday mayday ya En az yüzde yüz kilo pay Amnesia purple lemon ay Kayboldun dünyadan yerin Neptün Mars Venüs ay Mayday mayday mayday ah Mayday mayday mayday ah Mayday mayday mayday ah Mayday mayday mayday ya Beni beni kalp hala kar Beni veremeder hala kan Atamadım hiç kahkaha Kurumada hala kan Rapleriniz playback ha Darbelerim beyne ya Çek çek çek öyle kal Biz kartal senle elegan hey, Bazısı masada yeni Onların yalanlar ağzına gelir hey, Evimde kiracım nakiti verir Keş arabam altında benim Yazarım her gece kelimem nakit Alırım peşini kaybetmem vakit Uçarım tabi ben üstelik dakikim Üstümde Jordan ve Nike Fakir bu benim masam değil yedin wasabi Para bitince sen yeniden fakir Semez o parasız şiir asabi Mikrofon ölmeden elinden alayım Polisler yolumda dolu hey Salağa yatarsak olur hey Gizlice köşede takılsak onu ya da mançese vurarak açılsak olur Kankalar arıyor meyde Dalgayı soruyor meyde Sanırım sonu yok meyde Meyde meyde Meyde meyde meyde ya Meyde meyde meyde ya Meyde meyde meyde ya Viski yiyecek bar Yazar kasa trap house Gram yüzlü kilo Bay ben bittu her yer fino ya purple lemon high Kayboldun dünyadan yerin hep dün var Seni say Mayday mayday mayday ya Mayday mayday mayday ya I'm mayday mayday mayday I'm mayday mayday mayday ya Etik bir cahillik Dünya bize adil değil Rap değil o R&B ya Hepimiz faniyiz Anla kimse katil Ama yüksek halimiz Para bitse de var ederiz ya Mayday, Mayday, Mayday, Mayday, Mayday, Mayday, Mayday, Mayday, Mayday, Mayday, Mayday. Mayday!